بوك تو سبعة وثمانون 87 87. ماضي الأفعال المساعدة واحد Vergangenheit der Modalverben 1 Vergangenheit der Modalverben 1. لقد توجب علينا أن نسقي الورود. Wir mussten die Blumen gießen. Wir mussten die Blumen gießen. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Wir mussten die Wohnung aufräumen. Wir mussten die Wohnung aufräumen. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون Wir mussten das Geschirr spülen. Wir mussten das Geschirr spülen. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ Musstet ihr die Rechnung bezahlen? Musstet ihr die Rechnung bezahlen? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ Musstet ihr Eintritt bezahlen? Musstet ihr Eintritt bezahlen? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ Musstet ihr eine Strafe bezahlen? Musstet ihr eine Strafe bezahlen? من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Wer musste sich verabschieden? Wer musste sich verabschieden? من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Wer musste früh nach Hause gehen? Wer musste früh nach Hause gehen? من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ Wer musste den Zug nehmen? Wer musste den Zug nehmen? لقد أردنا أن لا نبقى طويلا Wir wollten nicht lange bleiben. Wir wollten nicht lange bleiben. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا Wir wollten nichts trinken. Wir wollten nichts trinken. لقد أردنا أن لا نزعج Wir wollten nicht stören. Wir wollten nicht stören. لقد أردت أن أتصل بالتليفون Ich wollte eben telefonieren. Ich wollte eben telefonieren. أردت أن أطلب سيارة أجرة Ich wollte ein Taxi bestellen. Ich wollte ein Taxi bestellen. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت Ich wollte nämlich nach Haus fahren. Ich wollte nämlich nach Haus fahren. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك Ich dachte, du wolltest deine Frau anrufen. Ich dachte, du wolltest deine Frau anrufen. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات Ich dachte, du wolltest die Auskunft anrufen. Ich dachte, du wolltest die Auskunft anrufen. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا Ich dachte, du wolltest eine Pizza bestellen. Ich dachte, du wolltest eine Pizza bestellen.